Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao teško li se petama od vatre? Teško li se petama od vatre, to jest džehennemske vatre. Ovaj hadis, kako autor je uvjetovao, uslovio, smatra se da su zabilježili Buharija i Muslim. Pa je Imam Buhari zabilježio hadis od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa, njegovo predanje i također predanje Ebu Hureyre. I njihova predanja su zabilježena također kod imama muslima. Dočim citat Ajše radijallahu anha zabilježen je samo kod imama muslima. Dakle, kada autor kaže, prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn al Asa i Ebu Horeire i Ajše radijallahu anhum, istina je dakle da Buharija i Muslim nisu zabilježili citat od Ajše zajedno radijallahu anha, već je taj citat zabilježio ima Muslim samo. Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu an, njegovo predanje imam Buhari je zabilježio u knjizi o znanju u poglavlju o onome koji poviši svoj glas prilikom podučavanja. Također u poglavlju ko ponovi govor tri puta da bi se razumio, kao i u knjizi u Abdestu u poglavlju pranje nogu, a ne potiranje peta. Pranje nogu, a ne potiranje peta. Pa se dakle, iz ovako naslovljenog poglavlja kod imama Buharije, ispod kojeg je on zabilježio ovaj hadis, može razumjeti tema ovog hadisa o kojoj on govori. Hadis upozorava na potiranje nogu prilikom uzimanja abdesta, kada na nogama nema mestvi. Ovaj hadis obavezuje na pranje nogu, a ne potiranje. Na potiranje ili nepotpuno pranje ovaj hadis upozorava. Također ima muslim, zabilježio je u svome sahihu u knjizi o čistoći, u poglavlju kako ga je naslovio imam nevi o obaveznosti potpunog pranja nogu. O obaveznosti potpunog pranja nogu. I ovaj hadis su još zabilježili i Ebu Davud, i Nesai, i Tirmizi, i Ibn Mađe, dakle četverica autora Sunena, pa je ovaj hadis sa ovom porukom teško li se petama od vatre zabilježen u šest hadijskih zbirki. Prenosilac ili jedan od prenosilaca ovog hadisa kao što smo mogli čuti jeste Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma. On je bio ashab, sin ashaba. Njegov babo Amr ibn al-As je bio također ashab. Abdullah ibn Amr radijallahu anhuma jedan je od ashaba koji najviše bilježi hadisa od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Naprotiv, dakle, on, Abdullah ibn Amr, najviše je zabilježio hadisa od Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam. Ebu Hureyre radijallahu anhu koji je zapamtio 5374 hadisa, kaže ne znam nikoga da prenosi više hadisa od mene osim Abdullaha ibn Amra. On je pisao hadis, a ja nisam. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala ne pamtio hadise. Dočim Abdullah ibn Amra ibn al-As je pisao, zapisivao hadise Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Međutim, u hadijskim zbirkama preko Abdullaha ibn Amra Ibn al-Asa radijallahu anhuma zabilježeno je samo 700 hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Abdullah ibn Amr bio je mnogo marljiv u ibadetu. To je ashab koji je najviše činio ibadeta. Isticao se mnoštvom posta, pa je postio Davudov post. Također, bio je poznat po dugom noćnom namazu, po učenju Kur'ana i posvećivanju ibadetu. Imao je veliko znanje. Kaže se da je, pored Kur'ana, imao znanje iz prethodnih objava. Pred kraj života je oslijepio. Oko mjesta i godine preseljenja, smrti, dakle, postoje postoji više različitih mišljenja, pa se historičari, historičari razilaze da li je umro u Šamu ili Egiptu ili Medini ili Mekki ili Tajfu čak u 65. ili 68. ili 69. godini po Hidžeri u svojoj, kako kažu, 72. godini života. Kaže autor, prenosi se od Abdullaha ibn Amra Ibn Lasa i Ebu Hureyre. O Ebu Hureyri, radijallahu anh, već smo govorili. Dakle, on je plemeniti ashab Abdurrahman ibn Sahr, koji je primio islam sedme godine po hijđri, prije ili poslije bitke na Hejberu, nakon toga bio nerazdvojan od Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, što je rezultiralo najvećim brojem zapamćenih hadisa, i posebnim ibadetima. I kaže autor i Aiše radijallahu anha, prenosi se od Abdullaha ibn Amra, od Ebu Hureyre i Aiše radijallahu anha. Aiša je kćerka Ebu Bekra radijallahu anhuma. I majka je vjernika, odnosno supruga Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam imala je nadimak Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Nadimak se obično uzima, dobiva po najstarijem muškom djetetu. Međutim, Aisha radijallahu anha nije, imalo nikak, nije imala nikako djece. Pa odakle je ovaj nadimak, kažu da ga je dobila po imenu sestrinog sina, esminog sina, Abdullaha ibn Zubeira da ga je Aisha radijallahu talanha uzela sebi kao nadimak umu Abdullah, Abdullahova majka, po imenu sina njene sestre Esme, Abdullahu ibn Zubeiru. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam oženio je Aishu radijallahu anha po naredbi zapovjedi uzvišenog Allaha. Kako o tome se bilježi hadis kod Buhari i kod muslima. I to je bila najveća vrijednost Ajše radijallahu anha da bude supruga Allahovog poslanika alihi salatu wasalam odnosno majka svih vjernika. Uzvišeni Allah također povodom nje objavio je brojne kuranske ajete bila je veliki poznavalac fikha, islamskog prava. Od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, prenijela je 2210 hadisa. Dakle, preko nje je zabilježeno u hadijskim zbirkama 2210 hadisa. Bila je mnogo skromna, u ibadetu strpljiva i ustrajna, na drugi svijet je preselila 58. godine po hijđri, a dženazu joj je klanjao Ebu Hureyre radijallahu anhu. Allah dželavala da bude zadovoljan svima njima, a i nama. Dakle, oni nam prenose hadis u kojem se kaže da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao Vejlun lil aqabi minen nar. Teško li se petama od, vje, od vatre? teško li se petama od vatre? Povodom čega? Zašto? Je ove riječi izrekao Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam. Kaže se da je vjerovjesnik alihi salatu wasallam bio sa svojima sahabima na jednom od putovanja. Pa kada je nastupilo vrijeme i kindije namaza, ashabi su požurli abdestiti se za namaz – pa su neki od njih prilikom uzimanja abdesta potjerali svoje bose noge ili ih nisu u potpunosti prali. Pa i je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam vidjevši ih kako postupaju, povikao vejlun lil aqabi minen nar, teško li se petama od vatre. I to je rekao dva ili tri puta. Povisio je svoj glas ili, i dva ili tri puta je rekao teško li se petama od vatre, teško li se petama od vatre. Zato imam Buhari, rahimahullahu tala, kako ste mogli čuti, zabilježio ovaj hadis u poglavlju o onome koji ponovi svoj govor tri puta da bi se bolje razumio. U citatu Ebu Hureyre radijallahu talan se navodi da je vjerovjesnik alihi salatu sam vidio čovjeka kako uzima abdest pa pri abdestu ne pere svoje pete. Ne pere svoje pete u potpunosti, nakon čega je izrekao ove, ove riječi. Dakle, budući da je čistoća taharet jedan od uvjeta ispravnosti namaza, te da neispravnost čistoće tijela, ukoliko osoba nije uzela u potpunosti na ispravan način abdest ili se očistila za namaz, neispravnost dakle te čistoće nužno za sobom povlači neispravnost namaza. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam zbog toga je pocrtao, žestoko upozorio na bilo kakve propuste po pitanju abdesta, po pitanju čistoće upotpunjavanja čistoće, odnosno, je li zaprijetio je da će, da će džehennemska vatra doticati sve one dijelove tijela koji se ne operu prilikom uzimanja abdesta. One dijelove tijela koji se moraju oprati prilikom uzimanja abdesta, a ne operu se u potpunosti, u cijelosti. Nešto od njih ne opere se, ne dođe voda do njih. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je ukazao na to u ovome, u ovome hadisu. Pa iz ovog hadisa možemo izvesti nekoliko poruka i pouka za nas, zaključaka. Dakle, iz hadisa se zaključuje da je obaveza oprati sve dijelove tijela prilikom abdesta u potpunosti u potpunosti. Ovdje se kaže u hadisu وَيْلٌ لِلْأَقَابِ مِنَ النَّارُ Teško li se petama od vatre, dakle petama odnosno stopalima, nogama. Noge se moraju oprati prilikom uzimanja abdesta. I ovdje u ovom hadisu su spomenute, dakle, pete, odnosno noge, iako su spomenute samo one, isti je propis za sve ostale dijelove tijela koje je obaveza oprati prilikom uzimanja abdesta. da se pogrešno ne razumije da samo se noge moraju dobro oprati, dok čim ruke ili lice, ostalo što se pere prilikom uzimanja abdesta ne mora. Ne, dakle, ovdje je spomenut samo primjer, a na sličan način sve druge obavezne dijelove tijela prilikom uzimanja abdesta moramo oprati u potpunosti na potpun način. Ukoliko se svi dijelovi tijela ne uperu u potpunosti kako treba, abdest neće biti ispravan. Abdest neće biti ispravan. Hadis je dokaz da je obaveza odstraniti sve što spriječava dolazak vode do dijelova tijela koji se moraju oprati prilikom uzimanja abdesta, ukoliko se to može otklonuti. Ukoliko nije riječ o gipsu, zavoju, flasterima i slično a ako bi se oni sklonili, onda bi se naudilo jeli, i čovjeku bi se možda produbila ta njegova bol, posjekotina ili zbog čega je već postavljen taj zavoj. Hadis se ne odnosi na to. Već dakle, može da se odnosi na lak na noktima kod žena, i sve ono što se nalazi na tijelu, a ne dozvoljava prolazak vode do kože. Pa dakle, obaveza je sve to odstraniti kako bi voda došla do tijela. Onih dijelova tijela koji se moraju oprati prilikom uzmanja abdesta. Prijetnja vatrom onome koji izostavi nešto od obaveznih dijelova tijela, prilikom pranja i uzimanja abdesta dokaz je da je to veliki grijeh. Dokaz jeste da je to veliki grijeh. Pa ukoliko osoba određene dijelove tijela koje je obaveza oprati prilikom uzimanja abdesta, ona osoba, dakle, ne pere ih kako treba, u potpunosti. Ona, pored toga što nema abdest, također čini i veliki grijeh. Hadis je dokaz da je poigravanje sa abdestom i nepridavanje pažnje abdestu prilikom njegova uzimanja jedan od velikih grijeha također. Da čovjek na brzinu formalno uzima abdest ne vodeći računa da li je oprao lice u cijelosti, znaju se granice lica, da li je oprao ruke do iza lakta sa laktovima, noge i slično. Pojedini učenjaci dokazuju ovim hadisom da je obaveza prilikom uzimanja abdesta skinuti prsten ukoliko osoba nosi prsten ili pomjeriti ga prilikom pranja ruku, šaka, pomjeriti ga po prstu da bi voda dospjela i ispod njega. <clears throat> Pranje nogu prilikom abdesta je obaveza iz ovog hadisa može se zaključiti ukoliko nisu mestve na nogama. Teško li se petama od vatre, dakle pete koje se ne peru. Kada ne ima ništa na nogama, doći mu koliko na nogama ima mestva ili čarapa, imaju mestve ili čarape, onda se po njima poteraj. Normalno i tada pete i dakle noge ne treba prati. Ovaj hadis je odgovor šijama koji su odbacili vjerodostojne hadise o načinju, načinu uzimanja abdesta od strane Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, pa oni ne peru noge, već potiru noge. Oni smatraju da je potiranje nogu bolje. Dakle, kad na nogama nema ništa, nema čarape, nema mestve, nema ništa, oni potiru svoje noge za razliku od sljedbenika sunneta, oni, ugledajući se prije svega na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala koji u Kur'anu naređuje da se noge operu i također ugledajući se na Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam koji je prilikom uzimanja abdesta kada ništa nije imao na svojim nogama pravo, pravo noge. Zato imam Buhari rahimehullahu ta'ala, kako smo mogli čuti, ovaj hadis je uvrstio pod poglavlje pranje nogu, a ne potiranje. Pranje nogu, a ne potiranje. Ibn Huzeyme rahimehullahu ta'ala kaže da je onaj koji potire svoje noge prilikom abdesta, kada ne ima na nogama ništa, ispunio obavezno ono što se traži od njega, ne bi mu se prijetilo vatrom. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je vidio čovjeka kako se prilikom uzimanja abdesta, kako prilikom uzimanja abdesta potire svoje noge, pa je rekao teško li se petama od vatre. Da je potiranje nogu kada na njima nema ništa prilikom uzimanja abdesta, da je potiranje nogu dovoljno. Da se time ispunilo obavezno, da se posle toga može klanjati namaz, ne bi poslanik sallallahu alaihi wasallam prijetio vatrom, džehennemskom vatrom. Abdurrahman ibn Abi Leila, rahimahullahu ta'ala, iz generacije tabina, kaže, ashabi vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam su složni po pitanju pranja nogu. Oni su složni po pitanju pranja nogu. Iz ovog hadisa se može zaključiti da će uzvišeni Allah pojedine dijelove ljudskog tijela kažnjavati vatrom. Poslanik alihi salatu oslam kaže teško li se petama od vatre, dakle peta koje se ne peru prilikom uzimanja abdesta, teško li im se od džehennemske vatre. Samim tim ovaj hadis je i dokaz za istintost džehennema, jer poslanik alihi salatu oslam prijeti, dakle prijeti nečim što i kako postoji. Hadis je potvrda da će se dobiti nagrada shodno dijelima koja su se činila, odnosno kako se radilo, tako se i zaradi. Iz hadisa se zaključuje da je obaveza podučiti neukog. Poslanik sallallahu alaihi sallam, kada je vidio ispred sebe ashabe kako se abdeste i kako požuruju sa pranjem nogu, odnosno potiranjem, podučio ih je da to nije ispravno, da moraju u cijelosti oprati nogu, ukoliko bi na takav način uzimali abdest potiranjem samo nogu, bojati se da bi ih dotakla džehennemska vatra.